บุ๊กทูหนึ่งร้อยฮุนดราฮุนดราคำวิเศษ adverb adverb เคย ยังไม่เคย någon gång aldrig någon gång aldrig คุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง Har ni varit i Berlin någon gång? Har ni varit i Berlin någon gång? ไม่ ยังไม่เคยเลยครับ Nej, aldrig. Nej, aldrig. ใคร ไม่มีใคร Någon. Ingen. Någon, ingen. คุณรู้จักใครที่นี่ไหมครับ Känner ni någon, några här? Känner ni någon här? Känner ni några här? ไม่ ผมไม่รู้จักใครที่นี่ครับ Nej, jag känner ingen, inga här. Nej, jag känner ingen här. Nej, jag känner inga här. อีกนิด อีกไม่นาน Ännu längre. Inte längre. Ännu längre. Inte längre. คุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหม Stannar ni ännu längre här? Stannar ni ännu längre här? ไม่ ผมอยู่ที่นี่อีกไม่นานครับ Nej, jag stannar inte längre här. Nej, jag stannar inte längre här. อะไรอีก ไม่อีกแล้ว Något mer. Inget mer. Något mer? Inget mer. คุณอยากดื่มอะไรอีกไหม Skulle ni vilja ha något mer att dricka? Skulle ni vilja ha något mer att dricka? ไม่ ผมไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วครับ Nej, jag skulle inte vilja ha något mer. Nej, jag skulle inte vilja ha något mer. อะไรบ้างแล้ว ยังไม่เลย Redan något. Ännu inget. Redan något. Ännu inget. คุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหม Har ni redan ätit något? Har ni redan ätit något? ไม่ ผมยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยครับ Nej, jag har inte ätit något än.